Harisun alejkum Bil mu'minina ra'ufur rahim. Atë, atë e, e, e mundon ajo gjë që ju mundon juve. Ai është i kujdesur, kujdeset për dobinë tuaj dhe për ndaj besimtarëve është i butë dhe i mëshirshëm. Hada huwa ad-dalil Ky është argumenti. Ala shahadet anna Muhammed Rasulullah. Ky është argumenti për dëshminë që Muhamedi është i dërguari i Allahut. Wal adillatu kathira min al kitab wa sunnah. Ndërsa argumentet tjera janë të shumta nga Kurani dhe nga Suneti. Al mu'jizat al bahirat. Dallat ala risalatihi Azizun alejhi ma anittum Harisun alejkum Pra, atë e mundojnë ato gjëra që ju mundojnë juve dhe Ai është i kujdesshëm për dobinë tuaj. Ai ala hidayatikum wa ikhrajikum min adh-dhulumat ila an-nur. Pra, Ai kujdeset për ju që t'ju udhëzojë juve dhe t'ju nxjerrë nga errësirat në dritë. Ai është kujdeset për dobinë tuaj dhe ndaj besimtarëve është i butë dhe i mëshirshëm. Ra'uf min ar-ra'fa wa hiya ar-rifq wa al-lutf. Ra'uf vjen nga fjala ra'fa, që është butësi dhe këshillë. Rahim lutfun rahma. Butësi, domethënë lutf, butësi dhe Pra ai, sallallahu alejhi ve sellem, nuk ishte i ashpër, i mrrolur. Sikurse thotë Allahu i Lartësuar, thotë, dhe ti me mëshirën e Allahut u tregove i butë me ta. Ky ajet përfshin përfshin pesë cilësi nga cilësitë e të Dërguarit sallallahu alejhi ve sellem. Min sifati Nabi sallallahu alejhi ve sellem. Awwalan annahu minhum. E para është që ai është prej tyre. Min al-arab. Wa min al-bashar. Ai harisun ala hidayatihim wa nusri madlulihim. Duke u kujdesur domethënë për udhëzimin e tyre, për këshillimin e tyre. Wa inqadhihim min adh-dhulumati ila an-nur. Dhe duke u kujdesur që t'i shpëtojë ata nga errësirat dhe t'i nxjerri në dritë. Wa rabi'an annahu ra'ufun ar-ra'fa. E katërta është që ai është i butë. të kujdeset për thirrjen e popullit të tij dhe udhëzimin e tyre. Wa an yakuna ra'ufan rahiman bihim. Dhe të jetë i butë dhe i mëshirshëm me ta. Hadha wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Kjo dhe paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dërguarin tonë Muhammedin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dhe mbi familjen dhe shokët, të gjithë shokët e tij.